Euskal gizartearen erronka nagusietako bat migrazioarena da Euskal Herria Bilduren ustez eta horri buruz hausnartzeko migrazio politika eta kulturanistasunari buruzko jardunaldi nazionala antolatu zuten joan den larun batean irunen. Joan Inarritu eta Fernando Barrena, Madril eta Bruselan parlamentariak migrazio politiken markoa aurkeztu zuten eta Euskal Herrian migrazio politiketan erantzuna asistentziarerako eskumenik baizik ez dugunez Bilbon, Getarian edo Hernanin udalgintzatik eta Euskaratik bultzaputako integrazio esperientziak aurkeztu zituzten. Askotan esaten dugu migrazioen... Jon parlamentaria Madrid. Politikak ez direla kudeatzen hemengo erakundeetatik, baina gaitasuna dago hemengo erakundeetatik ere integratzeko erabaten alabestean. Eta ikusten dugu batzutan nola e, eh, martzan jartzen diren politikak ba pertsona hauek baztertzen dituzte, e, ematen du bakarrik zerbitzu batzuk emateko etortzen direla, lan egiteko oso egoera txarreetan, baina ez ditugula kontutan hartzen gure gizarteko parte sentitzeko ere. Kulturalista esuna kontuan hartuta, koesio hori bilatzeko Euskarak ze, ze funtzio joka bezake? Kontutan izan da Euskara gure kulturako altxor handiena dela, altxor hori izateko aukera zabaltzen badiegu e, gurekin bizitzera eta lan egitera etorri diren pertsona hauei ni ziur nago sentituko direla herri honen parte eta horregatik uste dugu euskera oso tresna e, baliogarria izan daitekela. Euskal Herrian migratu eta arrazializatutako kolektibo desberdinen arteko maingurua egin ere, politika migratorioak prekarietatera kondenatzen bituen bitartean, eredu sozial inklusibo eta antiarrazista propioa garatzeko beharra aldarrikatu zuten. hartasun legea Fatema erregularizazio orain plataformako kidea. Zailtasunak ematen dituen parte hartze politikoan edo parte hartze sozialarekiko ez baldin badugu eh, minimo hoiek edo betetzen ez bakarrik lan mundurako edo baita ere hezkuntzarako izkuntzarako hezkuntzarako gizartean baita parte hartzeko e, osasunean ere e, bizi duin batean e, parte hartzeko eta gizarte honen parte sentitzeko ez. Etorkizuneko gizartean hitza koesionatzeko elementu aldiz euskara izan daitekela pentsatzen bote emigranteek ere. Bai noski, ba edozein bertako edo ama hizkuntza bezala nortasun bat dagoelako erratzean ere, izan daiteke puntu oso garrantzitsu bat, ez? Egia da oraindik igual ba errealitate horren bueno, pixkat aldenduta gabiltzala, baina, bueno, ba, hortikan beste birpentsatu beharko litzatekea berze ibilbide eta ze baliabide jarri beharko diateke. Euskara ikasteko naia adierazi migratzaileek jardunaldian, baina oinarrizko eskubiden ukaziotik prekarietatean murgilduta daudenez, euskara ikastea bigarren plano batean dagoela diote. Hortaz, hizkuntz politika integratzaileagoa galde egiten bituzte. Chefik, Lab sindikatuko idazkaria antiarrazista eta migratuak dio, erregularizazioa behar duela lehen urratsa duintasunez eta aukera berdintasunetik etorkizuneko gizartea eraikitzeko. Segregazioa eta segmentazioa asko daukagu, bai lanpostuetan, bai auzoetan eta hori ez da kasualidade bat, ez? Zen mota integrazioa egiten ari gara, ze lanpostuetan, ze baldintzaekin, ze errekonozimiento juridiko-politikoaekin ere bai, egiten dute migrazio hori buruz, fenomeno bezala, eta nire ustez da, prozeso kolektiboa, denak eh, ondo kabitzeko, hausnar eta kolektiboa jendarte bezala Euskal Herrian egin behar dugu, ez? Madrilgo parlamentuan etorkinen erregularizaziorako herri ekimena aurkeztu dute 7000 sinagura bildu eta gero, hori onartu dezatela eskatu du Euskal Herria bilduk.